bakunze ibiganiro vya radio isanganiro kaze murano makuru avugwa kuri no murango yo kuri ino tariki ya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2020 tuyatangurire ku ngingo nkuru nkuru ziyagitse ngo birababaje kubona hari abarundi bagihohoterwa na bene wabo umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yarashikirije mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ahamagarira abajejwe umutekano n'abanyagihugu muri rusange gukorera hamwe kugira ngo bahagararire umutekano kugira ngo haboneke amahoro arama hakwiye ingendo yo kwitwararikana turasubiriye kubaramutsa birababaje kubona hari abarundi bagihohoterwa n'abarundi bene wabo arico gituma abajejwe umutekano n'abanyagihugu bahamagarirwa gukorana mu mu guhagararira umutekano mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kane mu ijoro yipfuriza abarundi umwaka mushasha mwiza perezida evariste ndayishimiye yamenyesheje ko umutekano wakomejwe mu gihugu aranagaruka no ku migenderanire tumukurikire mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe ibyo byatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa impigi n'uko gutosekara kw'imigenderanire ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho ni nacyo kiduha kiduhingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro na cyane cyane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri somaliya n'igihugu cya afurika yo hagati mu gihugu hagati naho mu bijyanye n'umutekano leta irakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda ntihagire abamurara ku mugondo cyane ngo bamutsinde ku byiwe turabazwa no kubona hakiriho abarundi bagihohoterwa n'abarundi bene wabo akaba ari cyo gituma twiyemeje gutsimbataza urunani rw'abajejwe umutekano n'abenegihugu kugira ntihagire inkozi y'ikibi iduca mu ryahumye Prezida Evariste Ndayishimiye n’umukuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi nayo mu nkuka ya misa yo kuri uyu wa gatanu umwungere wa Diocese Katolika nkuru ya Bujumbura yagarutse ku cifuzo cha Papa Francisco avuga ko kugira haboneka amahoro arama hakwiye ingendo yo kwitwararikana muri ivyo vyifuzo vya Papa Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa tugomba rero amahoro arama nituze turaraba ko no ngaha iwacu muri iki gihugu cy'u Burundi ko ata bintu nk'ibyo by'abantu bake bazohava batunga umurengera abandi nabo bak akaba aboro birenze kuko bibaye uko bishobora kutubera intambamyi ikomeye y'amahoro kandi amahoro arama muri iki gihugu cyacu tukaramuka dushitse ku rugero rw'uko hari abantu bari kurushi bamwe mu baganiriye na Radio isanganiro kuri uyu wa mbere nzero bamenyesha ko bahisemo gutangura umwaka mushasha bari mu masengesho abandi nabo bari kumwe n'imiryango tubakurikire kuri mikoro ya jean marie vianney Ngenda ngendakumana mu buryo buto dufise ko ahimbaje buri buhoro turaba amasengesho abandi banakora musaba imiryango uno mwaka hani twosaba ibikorwa ko byo koroherezwa mu madomere yose twarafunguye akaboga turafata agacupa kuri uyu mwaka dutanguye icyo twoshikako tukaruhuka mu buzima bwiza igihugu kikamera neza n'amagara meza mu banyagihugu tukagwiza n'umwimbu jewe nta kintu narose kubera jewe ndi umupfakazi ndetse abana batandatu ntibagira ikibarondera ntajya ngaha mu ibarabara urabona ko baguma batwirukana ngaha baza kudufunga n'ukuri nta kintu na kimwe ku uyu mwaka twawuhejeje mu mahoro n'umutekano na cyane cyane yuko twaronse ako dufungurira abana natwe tukaba twaronse kandi turashima imana yuko yaduhaye umutekano mu gihugu abantu baryohewe abantu n'ukuri eh, bamerewe neza kubera umutekano cyane cyane uhari nuko twoshimira imana ko tu tuhimbaje abarundi twese turi bazima e, na cane cane urabona ko umwaka uheze e, isi yose yahuye n'ikibazo ca covid cumi n'icenda twebwe abarundi turashimira imana ko eh, naho cahashitse bitabaye nk'ahandi mu mwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na rimwe twifuza ko twotera imbere na cane cane eh, muri politiki eh, kuko burya politiki igenze nabi n'ibindi muri rusange bica bigenda nabi uwo mwaka mupya wa 2021 twimbaje neza reka turi muri leta mvyeyi inshuti twasangiye neza umutekano ntangere ntabwo twarose twagiye gusangira kuko iyo ubona abantu atawukubwiye turaza narose umwaka mu musasa tuze tuwusangire urumva ntiwirirwa uragenda kwirirwa uragora abantu uca wigumiraho ukaguma hamwe na hamwe turari byifashe neza bararose utuntu dufata turanywa utunyobwa turarya udufungurwa nyine dukwiye eh, turaronka ukuntu nyine uwo munsi mukuru tuwuhimbaza twarawuhimbaje gusa hari amahoro twaraneze dizer, ué, uma ué, se já show, twarateramiye hamwe ababa badushobora kwegerana bose ziriya saa zigeze turifurizanya umunsi mukuru tujya turajyamo twawuhimbaje neza twararyohewe hamwe n'abagenzi ababanyi ufise akantu waragasangira n'uwundi mutwihanganire gato tugaruke ku ijambo umukuru w'igihugu yaraye ashikirije abarundi abipfuriza umwaka mushasha aho yavuze ko muri uyu mwaka urangiye ikigo cy'igihugu cegeranya amakori n'amatagisi obr ngo cegeranije amakori yaba imiliyaridi igihumbi n'amajana atandatu mu gihe mu mwaka uheze cyari cegeranije ayangana imiliyaridi amajana cyenda na mirongo icyenda tumukurikire mu gisata cy'ubutunzi kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwizatunga amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yari yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega cya leta ari menshi ibyo tubikesha abatoza kori n'abatanga kori bagenda batera intambwe mu kurangura neza ibyo bajejwe uyu mwaka ikigo obere kikaba cinjije hafi miliyaridi igihumbi n'amajana atandatu n'imwe mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi amajana icenda na mirongo icenda gusa ni ukuvuga ko hiyongereye imiliyaridi mirongo irindwi n'umwe ni ukuvuga ibice indwi ku ijana ibyo byashobotse kandi kubera urudandazwa rwo mu binywabi rwagwanijwe cyane abanyanura amatungo ya leta abajya ibiturire n'ababitanga bagiye barahindura ingendo uko bukeye uko bwije kubera ivyo leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na mirongo icenda kw'ijana bikaba biboneka ko hamwe twotera intambwe twoshikaho leta irangura ibikorwa vyayo itarinze gufata umwenda mu mabanki abakirisu ba paruwasi mwungere mwiza yo muri karitiye shatanya abakirisu b'ishengero ry'abagenzi rya kwibuka ab'ishengero ry'abagenzi rya magarama n'abakirisu b'ishengero assemblies of god ryo muri karitiye musinzira nibo bahisemo kurara barasenga pasitori jerome ndayisaba arongoye ishengero assemblies of god avuga ko igituma barara barasenga ari ugushimira imana kwiba amajije umwaka no kuyisaba ku marundi amahoro itariki mirongo itatu n'umwe eh, y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwe mu bakirisu b'iryo shengero assemblies of god avuga nawe nyene ko ari kugaragaza umunezero eh, ni umunezero ni umunezero tugira kubera tuba tumaze umwaka wose turiho turi turi bazima eh, nicyo gituma tuza gukengurukira imana kuko iba yaraturinze ikatuzigama tukongera tukayisaba ko iturinda mu mwaka ugiye kuza idukorere ibitangaza itugirire neza nk'uko iba yabidukoreye mu mwaka uhetse nicyo gituma tuza kugira amakesha iruhande y'abarayi barasenga mu mazu y'ubutambiro abiri G Club na Mystic Night Club ari mu gisara cha Gitega abantu barayi baratamba mu guhimbaza umwaka mushasha nyene umugwi Gitega Events kuri wa gatanu gatanu igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe wateguye ibirori byo kwidagadura gufungura no kunywa biremeshwa n'abaririmbyi batandukanye bikabera mu kibanza abagira ubugeni bakunze kwifotorezamwo kiri ahitwa isimba muri komine makebuko mu ntara ya gitega igitega Jean bigira ku bwa radiyo isanganiro Gerard Nibigira turagukengurukiye abana b'inzoya batatu nibo batowe mu mifurege no mu binogo bitandukanye n'ikigo c'ababikira babasanganya gifasha imfubyi kiri i Nyabiharage mu gisagara cya gitega ibyo biharuro bikaba ari byatororokanijwe muri mwaka twaraye turangije gusa byashyikirijwe ku muhinga mu w'uyu wa kane aho ikigo cy'ubuvuzi cyitiriwe umweranda kamiye cyari cyagiye gufasha gusuzuma uko ubuzima bw'abo bana bwifashe si byo gafideli d'antoine sabimana ibyo biharuro mama miburo goderiva avuga ko ari iby'uno mwaka twaraye dusozereye gusa mu marerero yacu bashika nka 23 umwaka wose bose mirongo ibiri na batatu nta bisanira byabo turamenya ariko nk'iyo abantu baje barondera umwana bashaka gutwara abo wabo baraheza bagaprefera uwo mwana doperenkoni edomerenkoni kuko atagisanira na kimwe bashyikirijwe ku muhingamo wuno wa kane mu gihe ikigo cy'ubuvuzi cyitiriwe umweranda kamil kiri mu ishatanya mu gisagara cya gitega gifatikanije n'ikindi kigo eroka sevisizi byari byagiye kwifuriza umwaka mwiza abana b'imfubyi bafashwa n'uwo muryango w'ababikira ku kigo Saint Camille kabaye akajyaho gusuzuma no kuvura izo mfubyi ku buntu naho kuri RK Services kabaye akaryo ko kunezereza abo bana muganga Didier Barumwete yavugiye izo mpande zibiri twakoze igikorwa cyo kugira icyo mu gifaransa no kwita ka medical turabasuzuma abakeneye kuvurwa twashoboye kubavura ibyo tubona bishobora kudusaba ubundi buhinga turaheza turababwira aho bashobora kubandanyiriza bivuza hanyuma rero murazi yuko umwana gukura kwiwe arakeneye ibintu bimusamaza arakeneye utuntu tw'udukino twashoboye kukinisha abana turabavugiriza umuziki hama baraheza barisanzura mama goderiva miburo yarashimye ako kigoro kakozwe n'ivyo bigo bahereye ku bana bamwe nyende bakigwaye baraheza mbere barabaha n'imiti bazobandanya kunywa mbere abo baganga baragira ikintu natangariye ko abo bana bagwaye cyane bazoca bagenda hariya ku bitaro kugira ngo baje hamwe bafashe abana bagwaye kwashi bamaze gukira nkumbure twebwe tukabandanya igikorwa batanguye muganga didiye barumwete amenyesha ko bagiye kuja baritunganya kenshi mu kuza gufata mu mugongo izo mfuvyi ibyo birori byo kwifuriza Noel n'umwaka mwiza izo mfuvyi bikaba byari byatewe iteka n'umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega musenyeri mukuru simoni na mwana Fidel D'Antoine turagushimiye mukaba mwumvise rero yuko ari Camille atari Camille nkuko nari namuvuze murano makuru mu makuru avugwa mu makungu tugera ko turangiza n'ano makuru yacu yo kuri uno wa mbere nzero nuko mu gihugu giharanira intwaro rusangi ya Kongo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yashoboye kwisunga umwaka mushasha kugira ngo ashobore gu gushyiraho ubujejwe ibyo hana amakuru uwitwa wahoze rero ari amateka akaba yarigeze kuba n’umushinga amateka yitwa modeste bahati rukwebo uwo rero ibyo azobajejwe hakaba harimo kuraba abagize ubwinshi buri mu nama nshingamateka yaho muri Congo umugambwe FCC bita Front Commun pour le Congo ni umwe mu migambwe yaho muri Congo wahoze tubakengurukire kuba mwari kumwe natwe dushimire Albert Nduwa yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tubipfurize umwaka mushasha mu buge ntubake